Նախ օրվա նորությունների մասին համարոտ։ Հակառակորդը հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտել է շուրջ 40 անգամ։ ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոյ ծառայությունը հերքել է ադրբեջանական լրատվամիջոցների հերթական ապատեղեկատվությունը։ Տավուշի մարզում տեղի ունեցած սադրանքի կապակցությամբ հայտարարություն են տարածել Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունն ու արտգործնախարարությունը։ Մեկնաբանությամբ հանդես է եկել ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղարը։ Պարգևատրման արարողություն ԼՂՀ նախագահի նստավայրում։ Արցախի վարչապետը հանդիպել եւ ապարգևատրել է հանրապետության երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների մի խումբ ակտիվ գործիչների։ Այժմ այս եւ այլ իրադարձությունների մասին մանրամասը։ Սիրելի ունկնդիրներ, այսօր իր բնականոն մայրամուտն է ապրում Արևելյան օրացույցի Կապիկի տարին 2016 թվականը։ Ու շատ չանցած հրաժեշտ կտանք նրան փոխարինելու է գալիս նոր տարին 2017 թվականը, որի այգաբացը ուղիղ ժամը 12-ին կազդարարի նույն այդ օրացույցի մեկ այլ կենթանակերպ խորհրդանիշ հրեղեն ակաղաղը։ Անցնող տարվա գրեթե բոլոր օրերին ձեզ հետ ձեզնից անբաժան էր Արցախի հանրային ռադիոյի այսօր լրատվականը, իր ամեն մի թողարկմամբ մշտապես հաղորդելով ձեզ ամենաթարմ ու հրատապ տեղեկատվություն հայրենի երկրում, Արցախի հանրապետությունում, մայր հայրենիքում, Հայաստանի հանրապետությունում, հայոց սփյուռքում եւ աշխարհի տարբեր ծայրերում տեղի ունեցող կարևոր իրադարձությունների մասին թե ինչ աստիճան հետաքրքիր ուշագրավ էին մեր մատուցած լուրերը եւ ինչ չափով կարողացանք բավարարել համակողմանի տեղեկացված լինելու ձեր ցանկությունը կարիքը մենք չէ որ պետք է ասենք դատեկինքներդ նշենք միայն որ այսօր լրատվականի խմբագրակազմի անդամներս խորապես շնորհակալ ենք որ դուք ունկնդրել եք եթեր հերարձակված մեր թողարկումները որոշակի հաղորդակից դառնալով աշխարի անցուդարձին Ասում են հրեղեն ակաղաղի տարին յուրահատուկ լինելով բոլորի համար, խոստանում է շատ վառ ու հիշվող լինել։ Բարձրյալի աստծո օրնությամբ թողենց այդպիսին վառ ու հիշվող լինի գալիք նոր տարին 2017 թվականը, կայուն ու վերջնական խաղաղություն ու բարօրություն ապարգևելով Արցախ աշխարհին համայն հայ ժողովրդին, անշրջելի իրականություն դարձնելով մեր նվիրական իղձերն ու նպատակները։ Հուսանք ու հավատանք։ Շնորհավոր ամանոր ու սուրբ ծնունդ։ Եթերում Արցախի հանրային ռադիոն է։ Դեկտեմբերի 29-ի եւ լույս 30-ի գիշերը Ղարաբաղի ադրբեջանական հակամարտ զորքերի շփման գոտում հակառակորդի կողմից հրադադարի պահպանման ռեժիմը խախտվել է շուրջ 40 անգամ, որի ընթացքում տարբեր հրաձգային զինատեսակներից եւ դիպուկահար հրացաներից հայ դիրքապահների ուղությամբ արձակվել է ավելի քան 1300 կրակոց։ Ինչպես հայտնել են ԼՂ պաշտպանության նախարարության մամուլոց ծառայությունից, անհրաժեշտ դեպքերում դիմելով նաև պատասխան քայլերի Պաշտպանության բանակի դիրքապահ ուժերը շարունակում են վերահսկել իրավիճակը եւ հստակորեն կրում մարտական հերթապահություն։ Նույն աղբյուրի համաձայն ադրբեջանական լրատվամիջոցների կողմից շրջանառության մեջ դրված տեղեկությունը առայն, թե իբր հայկական ուժերի կողմից ակնայի աղդամ ուղությամ ձեռնարկված արկակոծության արդյունքում հրդեհվել է համանուն շրջանի Ահմեդ Աղալո գյուղի տներից մեկը, ոչ այլ ինչը, քան սեփական ու միջազգային հանրությանը ապակող մնորոշելու պարզունակ քարոշչական հնարք։ ԼՂ պաշտպանության նախարարությունը տեղեկացնում է, որ չնայած հակարակորթի կողմից բարբերաբար առաջնագծում ձեռնարկվող սադրիչ քայլերին, պաշտպանության բանակի առաջապահ ստորաբաժանումները այսօրերին որևէ զինատեսակից պատասխան գործողության չեն դիմել։ Վերջում անհրաժեշտ ենք համարում հիշեցնել, որ ադրբեջանական քարոշչամեքենայի կողմից տարածվող այսօրինակ ապատեղեկատվությունների պրակտիկան դարձել է սովորական գործելավոճ, որի ամենաթարմ ապացույցներից մեկն էլ այսօր Հայաստանի պետական սահմանի Տավուշի հատվածում ձեռնարկված անհաջող դիվերսիոն հետախուզական ներթափանցման փորձից հետո հայկական կողմին ուղղված անհիմն մեղադրանքներ։ Դեկտեմբերի 29-ի առավոտյան ձեռնարկված սադրանքից հետո ադրբեջանական կողմը ժամեր շարունակ լռություն պահպանելուց հետո հանդես է եկել պաշտոնական հայտարարությամբ, որում իրեն բնորոշ անհեթեթ ոճով փորձում է տեղի ունեցածի պատասխանատվությունը դնել հայկական կողմի վրա։ Այդ կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը տարածել է հաղորդագրություն, որի մեջ մասնավորապես ասվում է. Հայաստանի զինված ուժերի տրամադրության տակ արկա են անհերքելի ապացույցներ ադրբեջանական կողմի նախահարձակ լինելու վերաբերյալ։ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը պաշտոնապես հայտարարել է, որ ադրբեջանական կողմը սադրանքի ընթացքում կորուստներ է տվել։ Հայաստանի Հանրապետության զինծառայողները սպանվել են իրենց ծառայության վայրում։ Այս ֆոնին զավեշտի են վերացում պնդումները, հայկական կողմի հետախուզական խմբի գործողությունների եւ ադրբեջանական զինվորականի անհետ կորելու մասին։ Պաշտոնական հայտարարությամբ հանդես է եկել նաեւ Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարությունը։ Խստագունից դատապարտում ենք Հայաստանի պետական սահմանին Ադրբեջանի կողմից իրականացված դիվերսիոններ թափանցման փորձը, որը հանգեցրել է մարդկային կորուստների։ Մեր խորին ցավակցությունն ենք հայտնում զոհվածների հարազատներին եւ ծառայակիցներին։ Միջազգային հանրությունը առաջին հերթին ԵԱՀԿ Մինսկի խմբի համանախագահ երկրները անհապաղ քայլերով պետք է սթափեցնեն իրենց կոչերն ու պահանջները հանդգնորեն արհամարող դրանց հակառակ գնացող իրականության զգացումը կորցրած ադրբեջանական ղեկավարությանը։ Մասնավորապես ասված է Հայաստանի Հանրապետության արտգոսնախարարության հայտարարության մեջ։ Ադրբեջանական զինված ուժերի կողմից դիվերսիոններ թափանցման փորձը դատապարտող հայտարարությամբ հանդես է եկել նաև Հայաստանի Հանրապետության մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմը։ Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպության գլխավոր քարտուղարտ Նիկոլայ Բորդյուժայի հայտարարության մեջ Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետություն բառը ընդգծելը պատահական չէ։ Դա նախազգուշացում է Ադրբեջանին։ Այս մասին նշել է քաղաքագետ Սերգեյ Մինասյանը։ Դա նախազգուշացնում է Ադրբեջանին, որ սահմանային նման գործողությունները կարող են ունենալ որոշ իրավական քաղաքական հետևանքներ, ասել է քաղաքագետը։ Այս գիշեր տեղի է ունեցել նախորեի ադրբեջանական սանդրակի տրամաբանական զարգացումը։ Հայկական ստորաբաժանումները պատժիչ գործողություններ են իրականացրել, ինչի արդյունքում հակառակորդը ունեցել է եւս 4 կորուստ։ Այս մասին Facebook-ի իր էջում գրել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլոցարայության պետ Արծրուն Հովանիսյանը։ Փաստացի հակառակորդի արկածախնդրությանը երկու օրվա ընթացքում զոհ է գնացել ավելի քան 1 տասնյակ ադրբեջանցի զինվորական։ Ավելացնեմ, որ Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարությունը մի քանի անգամ հաստատել է, որ իր տրամադրության տակ ունի անհերքելի ապացույցներ ադրբեջանական կողմի մեծ կորուստների վերաբերյալ գրել է Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարարության մամուլոծառայության պետը։ Հայաստանի Հանրապետության նախագահ Սերժ Սարգսյանը այսօր Գարեգին երկրորդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի հետ եւ Հանրապետության բարձրագույն ղեկավարության ուղեկցությամբ այցելել է Եռաբուլուր զինվորական Պանթեոն, հարգանքի տուրκմատուցել հայրենիքի անկախության համար իրենց կյանքը զոհաբերած հայորդիների հիշատակին։ Շարունակում ենք լրատվությունը։ Արցախի հանրապետության նախագահի նստավայրում դեկտեմբերի 29-ին տեղի է ունեցել 2016 թվականի ապրիլի 2-ից 5-ը ընկած ժամանակահատվածում հակառակորդի կողմից սանձազերծված լայնածավալ ռազմական գործողությունների ընթացքում ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար պաշտպանության բանակի մի խումբ զինծառայողների եւ ազատամարտիկների, ինչպես նաեւ հանրապետության կենսագործունեության տարբեր բնակավարներում ակնառու հաջողություններ արձանագրած անձանց ապարքեվատերման հանդիսավոր արարող արարողություն։ Իր խոսքում Արցախի նախագահ Բակո Սահակյանը նշեց, որ 2016 թվականը առանձնահատուկ տարի էր երկրի եւ ժողովրդի համար։ Ապրիլ ամսին հակառակորդը լայնածավալ պատերազմ սանձազերծեց, փորձելով ուժի միջոցով հասնել իր հանցավոր նպատակին։ Սակայն ճշնամու ծրագրերը տապալվեցին տապալվեցին հայկ հաջորդի զինվորների խիզախության ու հարինասիրության, ժողովրդի համախմբվածության ու անձնվիրության Հայաստան-Արցախ սփյուռք անսասան երամիասնության շնորհիվ։ Ցավոք հայրենիքը պաշտպանելիս մենք ունեցանք հանդարնալի կորուստներ համահ խրանքն ու պայծառի շատակը հավեր կմնան մեր պատմության մեջ եւ սրտերում։ Նրանք շարունակում են ծառայել հայրենիքին, օրինակ հանդիսանալով եւ ողջունելով մեր զինվորներին, մարզիկներին, երիտասարդներին, մեր ողջ ժողովրդին։ Ինչպես գիտեք, մեր հայրենիքի հատվածներից մեկի ուղղությամբ հակառակորդը ձեռնարկել է իր հերթական դերսոն հետախուզական փորձ։ Նրանց հետ մեր հայրենիքի պաշտպանները մարտի են բռնել եւ այդ մարտում զոհվել են մեր հայրենիքի պաշտպաններից երեք Հանրապետության նախագահի առաջարկությամբ արարողության մասնակիցները 1 րոպե լռությամբ հոտնկայս հարգանքի տուրք մատուցեցին 3 տավուշի մարզում եւ առհասարակ հայրենիքի սահմանների պաշտպանության ժամանակ զոհված զինծառայողների հիշատակը։ Այնուհետև երկրի նախագահը շնորհավորեց պետական ապարքևների արժանացած զինծառայողներին եւ ազատամարտիկներին։ Շնորհավորում եմ հայրենիքի պաշտպաններին բարձր ապարքևների արժանանալու կապակցությամբ Մաղթում եմ նրանց բարի ծառայություն եւ ուզում եմ մեկ անգամ եւս կրկնել, որ բանակաշինությունը, պաշտպանության բանակի մարտունակության հետևողական բարձրացումը, զինծառայողների սոցիալական պայմանների բարելավումը եղել են կամ ու կմնան պետության ուշադրության կենտրոնում եւ այսուհետ էլ կարելի հնարավորն այդ հարցերի լուծման ուղղությամբ Անդրադառնալով Արցախի մարզական կյանքում այս տարի արձանագրված ակնառու ձեռքբերումներին, Պետության ղեկավարը ընդգծեց, որ 2016 թվականը հաջող տարի էր ԼՂՀ մարզիկների համար։ Արցախը տվել է աշխարհի, Եվրոպայի եւ Հայաստանի Հանրապետության չեմպիոններ, արծաթե եւ բրոնզե մեդալակիրներ։ Ընդհանուր առմամբ արցախցի մարզիկները գրավել են 421 մրցանակային տեղ, որը նախորդ տարվա համեմատ ավելի է 70-ով։ Ձեր հաղթանակները մեր ողջ ժողովրդի հաղթանակներն են, եւ մենք շնորհակալ ենք ձեզ դրա համար։ Համոզված եմ, որ դուք նույն ճանասիրությամբ կշարունակեք կատարելագործել ձեր հմտությունները եւ կհասնեք նորանոր հաղթանակների ու բարձունքների։ Նախագահը շնորհավորեց հանդիսավոր արարողության մասնակիցների Գալիկ Ամանորն ու Սուրբ Ծնունդը, մաղթելով խաղաղություն, քաջարաուժություն, նորանոր ձեռքբերումներ ու հաջողություններ։ Արարողությանը արիության համար մեդալ հանձնվեց Էն զորամասի հրամանատար գնդապետ Սամվել Գրիգորյանին ապրիլյան պատերազմի առաջին օրերին ԼՂՀ պետական սահմանի պաշտպանության ժամանակ ցուցաբերած արիության ու խիզախության համար։ Այնի հողի պաշտպանության համար իմ եւ իմ ընկերների կատարածը նման պարգևի արժանացնելը եւ ողջևորում է եւ պարտավորեցնում։ Մեր հողը սուրբ է եւ ամեն ինչից թանկ։ Հանուն այդ հողի ազատության մենք այսուհետ եւս կծառայենք պատվով եւ կանենք հնարավորը պետության եւ բանակի զորացման համար։ Միջոցառմանը դրամական եւ այլ պարգևների արժանացան անցնող տարում մարզական ոլորտում բարձր արդյունքներ գրանցած Արցախցի մի խումբ մարզիկներ։ Մասնավորապես Ուշուի, Աշխարհի եւ Սանդա Ուշուի Հայաստանի Հանրապետության առաջնություններում առաջին տեղերը գրաված Վարդգես Մանասյանին է հանձնվել 2 միլիոն 550 հազար դրամ գումարի պարգև եւ ԼՂՀ կառավարության կողմից հատկացված 2 սենյականոց բնակարանի բանալիները իսկ շախմատի պատանիների աշխարհի եւ Եվրոպայի առաջնություններում առաջին տեղեր գրաված միջազգային վարպետ Մանուել Պետրոսյանին հանձնվեց 3 միլիոն 500 հազար դրամ գումարի պարգև։ Շնորհակալական խոսքում պատանի շախմատիստն ասաց. Ամեն անգամ միջազգային մրցաշարերում պատվո հարթակին կանգնելուց միշտ ուրախություն եմ ապրում այն մտքից, որ ինչ որ օգուտ տվեցի իմ հայրենիքին, եւ անշուշտ այդ հաղթանակները միայն իմ շնորհքը չէ, այդ հաղթանակների յետևում մի ողջ ազգ է կանգնած։ Ցանկանում եմ բոլորիս շնորհավորել ամանորն ու սուրբ ծնունդը եւ ցանկանալ, որ գալիք տարին լինի ավելի մեծ հաղթանակների տարի։ Հանդիսավոր արարողությանը մասնակցում էին հայ արաքելական եկեղեցու Արցախի թեմի առաջնորդ Պարքև arczepiskopos Martirosyan-ը, ազգային ժողովի նախագահ Աշոտ Ղուլյանը, վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը, պաշտոնատար Այլանդզինգ։ Դուք լսում եք լուրեր։ Արցախի հանրապետության վարչապետ Արայիկ Հարությունյանը երեք հանդիպել է Արցախում գործող երիտասարդական հասարակական կազմակերպությունների ներկայացուցիչների հետ եւ վարչապետի հուշամեդալով ու պատվոգրով ապարգևատրել է երիտասարդական հասարակական դաշտում գործունեություն ծավալած մի խումբ ակտիվ գործիչների։ Պատմում է Վարսիկ Հարությունյանը։ Արայիկ Հարությունյանը իր խոսքում կարևորել է ապարքեվատրվողների ներդրումը Արցախի քաղաքացիական հասարակության զարգացման գործում եւ շեշտադրել, որ նման հանդիպման անհրաժեշտություն վաղուց է եղել, քանի որ կարիք կար գնահատելու հասարակական երիտասարդական դաշտում ակտիվ գործիչների աշխատանքը։ Նման հանդիպման անհրաժեշտություն վաղուց է եղել եւ իմ գործընկերները, որոնք զբաղվում էին երիտասարդության հետ կապերի առումով, միշտ հուշում խորհուրդ էին տալիս, որ Կարծես թե մենք մեր հարաբերությունները երիտասարդական կազմակերպությունների հետ միայն ֆինանսավորման պետական կամ ընդհանուր որոշ միջոցառումներով է ծում եւ ավարտում եւ հուշում եմ որ պետք է նաեւ կարեւորել այդ մարդկանց որոնք միշտ ակտիվ են եղել, շարունակում են ակտիվ մնալ եւ կարեւորել ընդհանուր առմամբ երիտասարդական կառույցների դերը մեր երկրի զարգացման, քաղաքացիական հասարակակի ձևավորման, ժողովրդավարության ամրապնդման ճանապարհին։ Վարշապետի համոզմամբ ապարքեվատրվածներից շատերը հետագայում մեծ հաջողությունների են հասնելու եւ ստանալու են ավելի բարձր ապարքևներ հայրենիքին մատուցած ծառայությունների համար, երիտասարդական դաշտում ունեցած ներդրման համար։ Սակայն այսօրվա գնահատականը միշտ էլ առանձին հպարտանալու առիթ է լինելու, հավելեց Արայիկ Հարությունյանը։ Ես շատ խորը գիտակցում եմ երիտասարդական կազմակերպությունների նշանակությունը շատ-շատ վաղուց մասնակցել եմ տարբեր միջոցառումների դեր բրոցական տարիներից, հետո նաև համագործակցել եմ երիտասարդական կազմակերպությունների հետ եւ հասկանում եմ, ինչպիսի կարեւոր դեր ունեն մեր երկրում։ Քաղաքացիական հասարակարգ առանց երիտասարդական ակտիվ կազմակերպությունների հասարակական անհնարին է։ Հայկի սերունդ հասարակական կազմակերպության նախագահ Արմինե Պետրոսյանը իր եւ գործընկերների անունից շնորհակալություն հայտնեց կառավարության ղեկավարին նման ուշադրության համար։ Ճիշտ է, բավականին ուշացած ուշադրություն էր, բայց ամենայն դեպքում լուրջ քան երբեք ու ես միշտ նշում եի, որ շատ կարևոր է այս դաշտը ուշադրության կենտրոնում պահել եւ որպես շարժիչ ուժ նա մեծ նշանակություն ունի աջող սերնդի համար, որի համար ինչ որ ուղեցույց է, ուղենիշ է, որպեսզի նրանք նույնպես կողմնորոշվեն իրենց կյանքում, որ ճանապարհով ընթանալ Վերջում վարչապետը շնորհավորել է հանդիպման մասնակիցներին ամանորի եւ Սուրբ Ծննդի տոների կապակցությամբ, մաղթելով նրանց նորանոր հաջողություններ ու ձեռքբերումներ։ Վարսիկ Հարությունյան այսօր։ Եթերում լուրերի թողարկումն է։ Ամանորին ընդամենը ժամեր են մնացել։ Շտով պատմություն կդառնա եւս 1 տարի լավ ու վատ հաճելի ու տհաճ իրողություններով։ Յուլիա Վանյանի ռեպորտաժը։ Ամանորյա հեքիաթին ինչ խոսք երեխաներն ավելի շատ են սպասում՝ տոնածառ նվերներ ու ամենակարևորը նամակ ձմեր պապիկին։ Ստեփանակերտի փողոցներում մի փոքրիկ հարցախույզն օգնեց մեզ բացահայտելու, թե ով ինչպես է սպասում նոր տարվան։ Փոքրիկները, ինչպես կարելի էր ենթադրել, իրենց նամակների պատասխաններին են սպասում։ Իրել նամակնյակ է ճախ իգուշ։ Ձգուլիկներ իրել սամալոտ տակ է տալ իրել լեգո։ Թվում է, թե տարիքի հետ պիտի որ պակասի ամանորյա հեքիաթի փայլը, բայց արի ուտես, որ Հերմինե Ավանեսյանը առաջաձոր գյուղից ամեն տարի մանկան անհամբերությամբ է սպասում տոներին։ Նոր տարին պատրաստում դիմավոր եմ շատ լավ, տրամադրությունն շատ լավ է, շատ սպասված է, ամենակարևորը բոլորիս երազանքն է։ Երևի այս աշխարհում դες մարդ չկա, որ չսպասի նոր տարվան։ Մենք էլ կարծես փոքր երեխա լինենք, անհամբեր սպասում ենք նոր տարվան, եւ շատ մեծ երազանքներ ունենք նոր տարվա հետ կապված։ Նոր տարում բոլորի հաջողություն, ամենակարևորը առողջություն եւ երջանկություն։ Ովքեր որ չեն գտել իրենց երկրորդ կեսին թող գտնեն, դա իմ մաղթանքները եւ հայ ժողովրդին ես միայն ու միայն մաղթում եմ խաղաղություն։ Թող գալիք տարուն ոչ մի ծնող չսկա իր որդու մահը եւ մեր զինվորները վերադառնան իրենց տուն։ Ինչպես դիմավորել նոր տարին, որ այն լինի անմոռանալի։ Այս հարցում կարծիքները խիստ տարբեր են։ Երիտասարդները նախընտրում են աղմկոտ երեկոները ընտանեկան շրջապատում, իսկ ավակ սերունդը հիմնականում գերադասում է ընտանեկան միջավայրը։ Արցախի պետական համալսարանի պրոռեկտոր Վալերի Ավանեսյանը ամանորյա իրենց ընտանեկան ավանդույթների մասին խոսքը մաղթանքներով սկսեց։ 2017 թիվը թող լինի լավ տարի մեր Ղարաբաղցիների համար։ Յուրաքանչյուր տանիքում լինի հաջողություն, առողջություն, երջանկություն։ Մյուս կողմից ես ցանկանում եմ, որպեսզի լինի խաղաղություն եւ երբեք չկրկնվի ապրիլ 2016 թիվը, ոչ թե մենակ 17 թվականին չլինի այդ պատերազմ, այլ ընդհանրապես այդ պատերազմը մենք մոռանանք, որտեղ Ղարաբաղցիները արժանի են որպես խաղացումն եւ այդ խաղացան տակ ապրեն։ Ինչպես եք սովորաբար անցկացնում նոր տարին։ Սովորաբար տանը, ընտանիքի շրջանակում համապատասխան խորովածով, համապատասխան հնդիշկայով եւ այլն։ Հարցախույզից հերթական մասնակցի Գեգամ Միքայելյանի խոսքը սկսում ու վերջանում է խաղաղության մաղթանքներով։ Հատկապես Արցախին ու հայ ժողովրդին առաջինը կցանկանայի դարերով պահանջված խաղաղությունը, որտեղ խաղաղությունից վեհ բան լինել չի կարող։ Մեր հայ ժողովրդին կցանկանամ խաղաղություն, բարօրություն, եթե լինի խաղաղություն, մենք արարող ժողովուրդ ենք։ Ամեն ինչի կարող ենք ստեղծագործել։ Ներդեհագետ մարդ եմ ուզում եմ ասել ուժ ուժն է ծնում իրավունքը մեր ժողովրդը սոսա վերցնի որպես ուղեցույց ու կողմնացույց Դե ինչ, ընդունենք զրուցակիցներից բարեմաղթանքները եւ հուսանք, ինչու՞ չէ նաեւ հավատանք, որ հրեղեն ակաղաղի տարին խաղաղություն ու բարօրություն կբերի Արցախ աշխարհին։ Մենք վաղուց ենք վաստակել այդ իրավունքը։ Յուլիա Վանյան այսօր Թողարկման վերջում եղանակի մասին։ Ինչպես հաղորդել են Արցախի հիդրոօթերոթաբանական ծառայությունից, վաղը հանրապետության տարածքում սպասվում է փոփոխական անպամացություն, առավելապես առանց ստեղումների եղանակ։ Վարկյանում 3-ից 5 մետր արագությամբ հարավ արևմտյան քամի։ Օդի ջերմաստիճանը՝ գիշերը 1 աստիճան ցրտից 2 աստիճան տաքություն, ցերեկը 5-ից 10 աստիճան տաքություն։